29. pitanje Da li je djevojka dužna ispričati svom budućem mužu, to jest odgovoriti na njegova pitanja o njenim grijesima koje je počinila prije nego što je njega upoznala, a za koje se je pokajala i koje nije ponovila? Uh, vezano za uh, ovaj tema, rekao sam, ima nekoliko mišljenja. Prva mišljenja, žena ne treba da priča za njezim mužu ovi stvari, pogotovo da je ona vratila Allah subhanahu wa ta'ala. A o hadisu rekao poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ako neko učini ovo prilijavištena i, i, i Allah sakri njegova dijela, pa oni sad u Allahu pokrivač, pa nismi da sam sebi usarmuti, ali Allah pokrivač na njega, razumijeti. A pravila oko toga da je mi znamo da koji učini pokajanje, iskrenje pokajanje, Allah primi njegova pokajanje. Je zaista insan kad napusti grijeha i, i, i, i se kajao, i kajao se puno oko toga i učini borba protiv sebi da ne učini vići ova, ova grijeha, razumijete, ne, treba da čuva njegova vida sa Allahom, jer je Allah tako e, čuva njega i, i, i nije njega usramotio. Pa ne treba idi, <clears throat> ne, da idi da li i, i stvarno muti sam sebi. To je prva mišljenja. Druga mišljenja, ako je kaže, to je ne u redu da ovaj žena da ne objasni istina za koju je došlo da hoće da njude se ženi, jer mora da objasni za čovjek, za taj insan ove stvari, jer kad zna poslije toga, bit će njemu šok, razumijeti. Pa pogotovo da pitanja nevinosti je nevina ili nije šta ja znam, to je stvari vodi do, do dosta balaje, razumijete. Treća je mišljenja, kaže, to je stvari vodi do časti žena, razumijete. I, e, i e, ne samo nju, njezin familija, pa nek, e, kad poči muž sa njegova žena, razumijete, ove stvari nek budi a, iskreni od početaka da objasni čovjek ove stvari ili da čeka malo dok kad budi neki vrema da smiri on i ona i e, pogotovo da su on i ona hajrli brat i sestra da traži kada vrema kada posebna vrema i, i, i, i adekvatna vrema da priča njegov prošlost lijepo razumijeti to je, to je ove stvari teško da, da, da, da riješimo ili da nađemo neki mišljenja ispravna, ali ja vidim Allah najbolje zna da prva mišljenja je jači. Da je koji je učinio pokajanja, Allah primi njegova pokajanja. I nek nađi poslije toga neki vremena, razumijeti, kad vidi stvari mirna i, i možda, možda da boli da objasni, nek ona procijeni situaciju. E ako ne priča, ako neću zakopan, gotovo ne treba dali. Bitno da živi hajli život i hajli djeca dobiju. I e, Allah najbolje zna.